já, já. the silver beams. Into the dark. never predicted Blaues an der Spalte Blaues an der Spalte Blaues an der Spalte Blaues an ongi etorriak bidazoa atxak, saio berriantara, ongi etorriak gure uinetara gaurko saioa, lustimen taldearekin hasi dugu. Ea, gaurkoan eh, ba, Euskal Herrian kaleratu ziren hainbat EP, entzun, EP eta single entzungo... Entzungo ditugu, ea zer dakarkigun e, saio honek azteko, lustimen taldearekin eh, hasi gara eta beraien flies and spiders izeneko abesti hau, baita ere singelari e, izena ematen diona. E, singelontan e, gomita bezala e, lu daukate, ba, e, berriki zendu zen e, lu, non ba, okei korral taldean adibidez e, abeslari gisa, egon zen bere karrera ba, umedezidos taldean, hasi zuen geroago okei korral eta geroago beste batzuk batzuk eh, lu zarauztarrak e, beno, ba, aportazio haundia egin zion ba, Euskal Herriko ba, rokanrolari modu ezberdinetan. Baino e, talde honekin eh, bakarrik e, ba, abesti hau abesteko elkartu elkartu zen Lustimen taldearekin Lustimen hainbat e, pertsonai topatzen ditugu, ba Mikel Intxausti abeslari gisa baita ere The taldean e, ibilitakoa eta mm, eh, Miguelon eta Juankar e, eh, anaiak e, eh, Juankar Blodimeri ba, dendaren jabea eta e, Miguelon ba, antiregimen defektu humano eta beste hainbat taldetan ibilitakoa hemen ere lustimen taldean ibili zen eta beno, mila bat zerun eta largo maikagarren urtean e, diska luze bat kaleratu zuten eta diska luzearekin e, batera ba, Flies Unexpected Spiders izeneko ba, single, single hau. Abesti ederra zen Flies Spiders e, lustimen lurekin, ez da? Ba, e, eh, orengoan, e, eh, ba, baita ere haien biniloan azaltzen den e, G or abestia entzungo dugu bealdea. aldea. Poison Spider single ontako lustimen taldearen ba, B aldea, G or izeneko ba, abestiarekin. Ba, hemengo Juankar eta Mikelin Chaostik, ba, pixkat beranduago, Big Crunch taldea eh, osatuko zuten ba ba, e, haien hildo ontatik e, jarraituaz lehen esan bezala e, eh, de cover zalea gero lustimen eta beno denbora gutxian ba hainbat talde osatu zituzten beno singleekin gaudenez e, single hau alde batera utzi eta beno ba gordisketxak kaleratu zuen single promozional bat entzungo dugu Música Ba, sekulako klasikoa, entzun dugu antikuerpos taldea, ja no estaz abestiarekin, e, zera, ba, antikuerposek eh, LP bakarra, kaleratu zuen, diska bakarra kaleratu zuen, e, talde bat hau irukotea zen ba, iru historikos osaturikoa, zeren e, e, zikatriz taldeko Pedro baterian, e, e, laubi taldeko gile gitarran, eta las bulpes taldeko mamen basu eta ahotsetan. E, taldeak e, sekulako diska kaleratu zuen, haien e, pixkate rockera egin zuten haien e, musika eh, autua eh, ba, adibidez eh, desechables taldeko terek eh, ba, love riser gerora riser deitu zen eh, taldearekin ba, egin zuen eh, antzera baino diska puska kaleratu zuten eh, baina eh, garaik Ko gaixotasunak, eh, hau da, IESak eh, Pedro Bateria eh, eraman egin zuen, beraz taldea e, zuten beste baterarik bilatu du eta taldea bertan bera utzi zuten, ba, diska ikaregarri bat utziaz. oraingoan single promozional bat entzuten ari gara, gor disketxeak kaleraturikoa, mila bederatzireun eta laro gehi eta urtean, non bi talde dauden, e, iritsi da, zeren eh, normalean e, promozio single hauetan, ba, irratietara eta bidaltzeko erabiltzen ziren hauetan, ba, e, talde bakoitzak beri alteratzen zuen A eta B e, aurpegiarekin, hau da e, promozionatu nahi zuten abestiarekin eta askotan ba, beste bat diskan azaltzen ez zana. Kasu hontan, e, ja no estaz abestia bai antikuerpozen diskan azaltzen da, eta beste aldean e, ba, be, haien diska ba, oso garrantzitsua izan zen e, taldea e, dugu ere hor joa esan bezala talde oso ezaguna, ba, bigarren eh, alde honetan, beno, a aldea genuen bai, e, berdin du, bi talde dira, bakoitzaka alde batean, parabelun talde barakaldoarra, e, dimetu izeneko abestiarekin, abesti bakarra, beraz oso bitxia gor disketxeak kaleratu zuen e, promo single hau, alde batean e, parabelun, beste aldean antikuerpos. Ba, miratzen talarro gaita ma bigarren urtean, ba, bi diskauek kaleratu zirenez, ba, e, promoa batera egitea erabaki zuten e, gor e, disketxetik, beno, parabeluni, ba, buruz, ba, gauza gutxi, ez da, nahiko ezaguna, dugu du barakalduko talde hau, ba, beno, ba, xera batean e, punk estiloan edo hasi ziren, miratzen talarro gaita zazpian, e, ba, punk estiloko, ba, diska, no hai opzionezeko diska hon bat, e, atera zuten, eta beraien bigarren diska ontan, bronkan elbar, izeneko diska hori, hori, ba, mm, ba, nahiko arrakasta lortu zuten, bere estiloa, ba, pizkate rock, rock urbano aldera, eramantzu zuten eta beno gerora hildo horretik e, jarraitu zuten eh, gaur egun eh, duela urte batzuk elkartu zirela eta hor dijoaz e, ba, kontzertuak e, ematen nahiko forman daudela dirudi parabelun taldea ea guazen beste promo single batekin gaur promo single eguna duguta beste promo single bat entzuten ari gara orain, e, ba mi abadatzerun eta larogei tamar garren e, urtean, e, duela hogei tamaika urteia da, ba e, oiuka disketxeak kaleratu zuena, matraka taldearena, A, aldean para ir a jugar izeneko abestia e, entzun dugu, ba e, haien lehen diskatik e, ba, promozionatu nahi zuten abestia hau bait zen. Zera, ba, matraka taldea e, Belladona taldetik e, dator, e, Belladonatko Aurora Beltran e, eta Urez zurdo izeneko taldea osatu zuen e, bere aldetik joan zen, eta beno, ba, beste partaideek, e, beste baten bat gehiturik, ba, matraka taldea osatu zuten. Belladona taldearekin e, diska bat kaleratu, kaleratu zuten Los Mujeres y Los Negros Primero izenekoa, mila eta laro zei garren eh, urtean. Eta beno, ba, matrakako garai ontan lehen diska, hau mila zireun eta laro marrean kaleratu zuten. Eta eh, ondoren beste, beste diska bat, bi diska osora kaleratu zituzten e, ba, matraka taldekoek. Ea promo single ontako be zer zegoen. matraka talde honen e, ba xingel promozional honen, be aldea, ondo nago izeneko abestia. Beno, ba, behiadonak e, pixkat pop hildora jo, jotzen bazuen gehiago, pop, rock eta punk arteko zerbait egiten bazuten, ba, e, matraka talde honek e, ba, rock alde hori gogortzen du, ea gitarra gogorragoak eta sartzen dituzte, eta baien ba, musika piskat e, bizkortzen, e, bizkortuko zuten, matraka taldeak zera, ba, gogoratzen dut irakurri nuela olako elkarrizketa bat e, Belladona taldeari eginikoa, non e, Bulpes taldearen gatik galdetzen zieten, ba, bakarrik e, ba, emazte osaturiko taldea zelako, e, baino e, egia esan e, ez dute ba, zerikusi askorik e, zuten, zerikusi askorik e, bi talde hauek haien hildoak nahiko desberdinak e, bait e, ziren. Beno, ba, e, single hau utziko dugu, promo singleen bidea utziko dugu, eta orain bagoaz EP batekin. Horengoan bai, single, single batetik epe batera pasagara txorromorro talde donostiarrena ez da zuengatik izango deitzen da e, epe hau eta autobiarik ez genuen e, ba, epe hau irekitzen duen abestia. Ba, e, txorromorro talde hau ba, mila bat zireun, talarroita lau, larroita bos garren urtean inguruan e, osatzen da. E, batean la familia izkariote izenpean edo behintzat parte batzuk e, ba, partekatu zituzten. Gerora txorromorro izena, miatzen talaro eta bostean e, maketa bat e, ba, hortik e, dabilen maketa bat kaleratu zuten, ba, maketa oso ona zena. E, gerora eskalerria punk e, bilduman parte hartu zuten miatzen talaro eta zeian, e, irulau abestirekin eta eh, ba, ba, epe hau kaleratu zuten ez zuten eh, besterik eh, kaleratu baina pena da talde honek e, ba, diska edo ez e, ukitzea zeren egia esan oso talde ona zen talde originala eta zuzeneko bikaina zuen taldea genuen txorromorro taldea ea Ba, esan bezala, e, hemen entzuten dugu taldearen kalitatea, ba, besti hontan ba, nabari da, ba, e, talde, talde zuten, ba, bai teknika, bai kalitate hondia. eta komposak eta fin zebilen taldea, talde berezia zen e, eh, gara irako, eta, beno, ba, nire ustez, zerbait gehiago merezi zuen, e, e, talde, talde bat. E, ez da oso gogoratua ez da ere, talde hau baino mereziko lukete. Tira, ba, buelta eman dizaiagun diskari eta aia nola azten den behalea. Señor señor. Hola con la con taldea, haien singela, kotxe zikin hori, kotxe zikin hori, kotxe puta zikin hori zeneko, ba, e, abestia, entzun dugu, ea, zelako langilea genuen e, abestiko, abestiko hori. Zera, ba, e, singela hau basati diskak e, zuen, e, ba, olako, jo 80garren markaren aurrera ba hainbat eh, harri bitxi kaleratu zuen zigiluak basati diskak non bertan Javi Destruye eta txeroki zeuden eh, soritzarrez ba, modu txarrean e, bukatu zuen e, zigiluak ba, horre gontziren ba, eh, ba, diru falten gatik. Eta bar, baino garaian e, sekulako harri bitxiak e, kaleratu zituna, ripen diska kasu e, gertatzen denan, ba, basati diskak batzuela olako madarikazio bat, non e, ba, diskak kaleratzen zituzten taldeek ba, handik gutxira ba, jotzeari usten zioten e, eta bueno, diskak saltzeko ba, zaila egiten zen. Ea, entzun dezagun e, txorromorrok egindako ba, besti ban, nahiko ospea izan zuena besti bat. Una txapako tirada un portal, una pela que lado se fría, las ganas de luchar, una manía antivil y te acabas de cargar. No pienses por todos cabeza de idiota. zure soldaduzka ez da ere izeneko e, abestia. E, haien garaian e, polemika bat izan zuen e, abestia honek zeren... E, ba, alde, ba, alde batetik e, abertzaleen alde batetik eskatzen zena zen e, Frantzi, ez esparantziar Espainiar soldaduzka egitea baina Euskal soldaduzka bat eh, egitea e, gaur egun ikusita honek ez doka zentzu askorik baina txorromorro ba, hau aurreratu zuten eta abesti honekin ezaten zuten bat zertarako egin behar dugu Euskal e, soldaduzka ezta? Eta, beno, ba, kritikatuak izan ziren horregatik, gaur egun txorakeria diduri, baino bai, egia da, kritikatuak izan ziren horrengatik, eh, baino eh, ikuspuntu zuzenean zeuden zertarako militarrak ez ditugu ez dugu olako zaborrik behar eta beno e, txorromorro taldean e, niri zuzenean ikusten ditunean beri atentzio ematen zian haien bateriak nola hola jazz moduko bateria zen edo bentsate jotzeko estilo hortan bateri trebea azkarra E, eta makia heltzeko modu berezi bat e, zeukan, e, eta nahiko ikusgarritasun e, ematetzion e, taldeari. denak oso onak ziren, eta guatzen orain lapurdi aldera. taldea entzun dugu, e, zera, ba, parte, parteide batzuk e, endaian kokatzen direnak, e, beste batzuk hor e, angelu baiona inguruan, eta beno, kalando oskoulos taldeak kaleratu zuen e, single bakarra dugu hau, laro gita margarren amarkaren erdikaldean edo. Talde hau ba, laro garren amarkadaren erdikalde bukaeran e, sortzen da, <clears throat> eta ba, maketak, bai hainbat maketa grabatu zituzten, Eta beno, ba, olako ibilbide irregularra izan duten on eh, joan eta itzuli egin diren e, gogoratzen dut eh, behin ikusi nituela ba, iparrok izeneko ba, txapelketa hortan non iparraldeko hainbat e, taldeek jotzen zuten eta beno, en, endaiako gazteluzar frontoian sekulako espektakuloa eman zuten. Zera, ba, eneko estilo berezia zuten kalando eskoulos taldekoak eh, eta alako jatziak mozorroak erabiltzen zituzten kontzertuetarako eta haien kontzertua beti ba, besta, besta bat eh, ziren tira, entzunez agun, bestea besti bat j'ai dégueulé Tout est tombé, brisé, brûlé Mais qu'un sont t'a jamais dérangé genituen berriz Kalando Euskoulos taldea. Epe hau amanita estudio ospetsuetan gerabatua dago, ba, Stifaren gatik, eh, Stefanen gatik, haien eh, ba, estudioak kudeatzen dituen, e, tiporengatik eta beno te, taldeak Kiko, Carlos, Jeff, Pancho eta Fredek osatzen zuten e, ba garai hontan gaur egun e, jotzen jarritzen du jende honek baino beste izen beste izen batenpean e, orengoan e, Plastic Brut deitzen dira eta e, ba gutxi partei de berdinak de berdinak ditugu Plastic Brut e, taldekoak non e, eh, beno, ba, estilo berdina jarraitzen eh, jarraitu zuten baino izenez aldatzea erabaki zuten eta beno ba, izen horrenpean ba diska pare bat kaleratu dituzte azken e, urteetan diska ez hiru diska esango nuke bai zeren duela oso gutxi ba, beste diska berri bat kaleratu dute aurki dezakezue haien Bandcamp webgunean non è eh, va ba, plastic brut eh jarrita plastic eh, karekin ba, mm, aurki dezakezue ba, talde kalandos koulos, ba, kalandos kondosen, ba, bilakaera, ontan, zera, ba, oraingoan, eh, ba, ba, alako, ba, disko, disko punk uste ditzen diotela haien ez, estiloari, ba, bai, piskat disko, pizkat elektro, piskat punk, alako nahasketa, berezi bat, beti talde honen, e, ba, ezaugarria izan dena. erokeri hau lepeti punk deitzen zen, e, ba, kalandos kaulos, ba, taldeak egin zuen, ba, haien eh, erokeri hoietako bat, eta gipuzkoara Gipuzkoara orain. vuelta. ba, hemen genuen vomito taldea regreso a la escena del crimen izeneko abestiarekin eta hauek ere haien itzuleran epe bat kaleratu zuten itzulera ontako ba, haien e, ba, eh, Victor Hil aurreko eh, grabatu zuten azkeneko diska hortan parte hartu zuten e, ba, taldekide berak e, itzuli ziren ba, bomitorekin. E, singelau ba, taldea berra urkesteko, izan zen oniru abesti zeuden, eta taldean ba, Klaus e, betiko basulariak ba, haotxaren e, papera hartu zuen ere, beti Victor ordezkatzeko ba, paper zail, oso zail horrekin, e, Mikel Elgordo gitarretan, Txitxo gitarran, eta Pato baterian. gerora, en la zona zero izeneko diska bat e, kaleratuko zuten eta beno gerora taldeak e, aldaketa batzuk jasan zituen bai baterian bai gitarran eta beno orain taldeak ba noiz benka elkartzen da ba holako urtean behin edo bitan ba kontzertuak e, emateko utzi diote ja birak emateari eta beno 2009 urtean elkartu zen berriz e, bomito taldean ba isialdi luze eh, baten ondoren zeren e, Victor eh, miatzen talaro eta ma boskarren urtean zendu zela, bai, uste dut urte hortan izan zela, eta beraz e, bomito garai hartarako, hartako bazituen lau, lau diska, bai, lau diska, azkenekoa barradio terror eta beste horiek e, azartzen zirenak, eta bueno, Radio Terror esaten dudanez, handi gutxira, ba, Radio Terror izeneko ba, talde bat eh, egin zuten, ba, pixkaten metal aldera edo joaz. Itzulera honen e, ondoren, e, baita ere Klausek beste talde bat Eh, egin zuen inox izenekoa baita ere rock aldera jotzen zuena, baino tira, demora maitzen da, beraz e, eh, singela ontako beste aldean dagoen niños terroristas izeneko abestia entzungo dugu bomitoren e, ba, lehen garaiko abesti bat, aurrengo asterarte. niños terroristas recorren la ciudad, buscan a sus padres, los van a asesinar. Los niños terroristas se en las arrastraban esperaban el momento de la venganza Ahora ten cuidado de cruzarte en su camino. Solo sienten rabia y un odio asesino. Niños terroristas. Me en la ciudad. Buscan a sus padres. Los van a asesinar.